Ողջույն հարգելի ունկնդիրներ։ Հանրային ռադիոյի եթերում իմ մասնագիտությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ստուդիայում աշխատում է հաղորդման հեղինակ եւ արող Արմինե Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Լյուդմիլա Ազատյանը։ Հայկական թատրոնը հունական եւ հռոմեական թատրոնների հետ միասին աշխարհի ամենահին թատրոնների շարքին է դասվում։ Թատերարվեստի հնագույն եւ ժողովրդական տեսակը պարերկական դրաման է, որն իր ազդեցություն է ունեցել առաջավորասիական, բալկանյան եւ աբեննյան ժողովուրդների բանահյուսության մեջ։ Մշակութային այս միջավայրում է կազմավորվել նաև հայ ժողովրդական եւ խորհրդապաշտական դրաման իր բարերգային տեսակով։ Թատերական այդ հին համակարգը չի պահպանվել, բայց թողել է իր լեզվական հետքերը։ Խորհրդային տարիների Արցախյան թատրոնի վերելքին հաջորդեցին Արցախյան գոյամարտի տարիները, որի ժամանակ ռեժիսորները շարունակում էին թափվող արկերի տակ բեմադրություններ դնել, դերասաններն էլ իրենց բացառիկ խաղով, գոնե հաշված րոպեներով կարողանում էին փոքրինչ կտրել հանդիսատեսին դաժան իրականությունից, տանելով նրան մեկ այլ, միգուցե ավելի լավ աշխարհ։ Այսօրվա անկալմամբ ռեժիսորական գործնի հայտ է եկել 19-րդ դարի կեսերից, իսկ ռեժիսոր տերմինը ցակել է ավելի վաղ։ Ռեժիսուրան որպես բեմադրական արվեստ այս կամ այն կերպ գոյություն է ունեցել դեռ անտիկ ժամանակներից։ Ռեժիսորը պատասխանատու է ֆիլմի կամ տեսանյութի գրեթե բոլոր ստեղծագործական ասպեկտների համար։ Նա ստեղծում է ֆիլմի տեքստը, որոշում թե ինչպես եւ ինչը պետք է ցուցադրվի, ինչ գույն պետք է ունենա եւ թե ինչ սերնդի, տարիքի եւ նախասիրության տեր հանդիսատեսի համար է տվյալ նյութը։ Կարճ ասված, ռեժիսորը ֆիլմի պատմողն է։ Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը ստեղծվել է 1932 թվականին։ Այն իր երկարամյա գործնեության ընթացքում արվեստի գեղեցիկի սերմանման յուրօրինակ դպրոցը, որը հատկապես ազգապահպանության գործում մեծ դեր է կատարում։ Թատրոնն իր փառահեղ ճանապարհին ունեցել է վերելքի եւ վայրեջքի պահեր, իսկ վերջին շրջանում ցանը ժամանակներ է ապրել ստեղծագործական, կադրային, շենքային խնդիրների առումով։ Բարեկամներ, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալվել է Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան Պետական դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար եւ ռեժիսոր Ռուզանա Խաչատրյանը։ Ռուզանա Խաչատրյանը 2010-ից մինչև 2016 թվականը սովորել է Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի ռեժիսուրայի բաժնում։ Ինչպես բոլոր ռեժիսորներն, այնպես է Ռուզանա Խաչատրյանն ունի աշխատանքային իր ոճն ու մոտեցումը։ Սիրով ու նվիրվածությամբ է կատարում իր աշխատանքը։ Երբևէ չի մտածել այլ մասնագիտության մասին։ Ռուզանա Խաչատրյանի խոսքով թատրոնը հյուրախաղերով մշտապես գտնվել է համահայկական դաշտում։ Թատրոնը սիրվել եւ սիրվում է հանդիսատեսի կողմից, բազում հրաշալի պահեր ապարգևելով թատերարվեստի երկրպագուներին։ Հարգելի ունկնդիրներ, այժմ ձեր ուշադրությանն եք ներկայացնում մեր հարցազրույցը։ Ողջունում եմ ձեզ Ռոզանա, շնորհակալություն մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Առաջին անգամ երբ առնչվեցիք թատրոնի հետ, երբ բացահայտեցիք այն ձեզ համար։ this? չեմ կարող հիշել երբ էր այն պահը, երբ առաջին անգամ շփվեցի, հանդիպեցի կամ լսեցի թատրոնի մասին։ Իմ մանկության տարիներին թատրոնը բավականին հաճախ ներկայացումներ խաղում էր, ակտիվ գործում էր եւ դա ճիշտ է հետ պատերազմյան Արցախներ, բայց կարծես թե այդ տարիներին թատրոնը այդ ամեն ինչից հետո նորից ոտքի կանգնելու process-ի մեջ էր եւ հնարավորինս փորձում էի մասնակիցը լինել այդ ներկայացումներին, որովհետեւ սիրում էի, չգիտեմ սերը որտեղից էր, բայց փոքր ժամանակվանից կար սեր դեպի թատրոն եւ այցելությունները ես հաճախակի բնույթ էին կրում։ Նաև հերոստատեսային, որ ասեցիք, հիշեցի, որ այն ժամանակվա հանրայինի առաջին ալիքի եթերում ցուցադրվում էր տարբեր թատրոնի ներկայացումներ, եւ ես սպասում էի անհամբեր Կիրակի օրերին, թե երբ է լինելու հաջորդ ներկայացումը եւ ինչ ներկայացում է լինելու։ Սիրում էի թատրոն միշտ։ Ինչու գեղարվեստական ղեկավար, ռեժիսոր եւ ոչ թե դերասան դա մասնագիտությունն է այդպես, այսինքն դերասանը չի կարող լինել գեղարվեստական ղեկավար, որովհետեւ գեղարվեստական ղեկավարը թատրոնի գեղարվեստական ուղությունը որոշող, պատասխանատուն, թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր եւ բնականաբար այն կարող է դառնալ մասնագիտությամբ ռեժիսորը։ Չեմ կարող ասել որն եմ ավելի շատ սիրում, որովհետեւ դա նույնն է, այսինքն ես թատրոնն եմ սիրում։ Ու քանի որ ինձ համար ռեժիսուրան շատ ավելի բազմազանություն տեսնելու եւ շատ ավելի լայն հնարավորություն է տալիս աշխարհընկալման եւ բացահայտման առումով, առումով ինձ ավելի շատ հետաքրքրել է ռեժիսուրան միշտ, որովհետև ռեժիսուրան հստակ մասնագիտություն չի, հա, որ պիտի կարողանաս բեմադրություն անել ամեն մի օրդ սովորելու, ամեն օրդ պրպտելու, ինչպես ին վարպետն էր ասում, ռեժիսորը այ մարդն է, ով պետք է իմանա ամեն ինչ։ Դերասանը նույնպես պետք է շատ ինտելեկտուալ կրթված լինի, բայց ինձ միշտ ավելի հետաքրքրել է ռեժիսուրան, եթե հիմա էլ գրաֆիկս եւ ժամանակս թույլ տա, նաեւ կխաղամ։ Ինչպիսին է ներկայումս թատրոնի առօրյան եւ թատերական կյանքն ընդհանրապես։ Դե երևի դուք ավելի շատ պետք է դա ասեք, որովհետև դուք որպես հանդիսատես եւ կողքից նայող մարդ պետք է կարծիք ասեք գնահատական տակ, դուք տեսնում եք այդ առաջընթացը, չեք տեսնում։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որ հանդիսատեսը դա զգա, տեսնի։ Շատ լավ գիտեք, որ մի ընթացքում թատրոնը շատ пассив շրջան էր ապրում եւ արդեն վերջին 2 տարին թատրոնը բավականին լավ հունի մեջ է։ Շատ ակտիվ թատրոնի առօրյան շատ ակտիվ է, լեցուն, հագեցած, գրաֆիկով աշխատում ենք, նոր բեմադրությունների վրա, հինի վերականգնմամբ։ Մենք արդեն ամսական խաղացանք ունենք եւ ամիսը ամենակիչը 8-9 ներկայացում խաղում ենք։ Մի խոսքով թատրոնը այսօր բուրըն գործնեայության ընթացքի մեջ է։ Իսկ ինչ թեմաներով ներկայացումներն են առավել հետաքրքիր Արցախցի թատերասերների համար։ Ես որպես գեղարվեստական ղեկավար, որը պատասխանատուն եմ այդ process-ի, այսինքն թե ինչ ներկայացումներ պետք է բեմադրվի թատրոնում, ինչ թեմաներով եւ այլն, փորձել եմ հասկանամ դաշտը, ինչը հետաքրքիր Արցախի հանդիսատեսին ու հասկացել եմ, որ իրականում մենտալիտետային հարցը մի կողմ դրած, մարդուն ամեն ինչ հետաքրքիր է, որովհետեւ չպետք է մեզ առանձնացնենք աշխարից։ Մենք շատ ենք դա անում, որ ինձ դուր չի գալիս, դե մենք Ղարաբաղում ենք, դե մենք փոքր ենք եւ մենք շատ սահմանափակում ենք։ Ես փորձել եմ այդ սահմանափակումից դուրս գալ, որովհետեւ մենք լիարժեք մասն ենք ազում աշխարհի եւ ունենալով նաեւ գործեր հետաքրքիր հիմնական massայի մենք ունենում ենք բազմազանություն այսինքն իմ խնդիրն է որ թատրոնում լինի բազմազանություն եւ կոմեդիաներ եւ դրամաներ եւ դասական ստեղծագործություններ եւ մանկական եւ արդի ժամանակակից հեղինակների մի խոսքով անդրադարձը եւ խաղացանկը բազմազան է իսկ հաճախ եք հյուրախաղերով հանդես գալիս արտերկրում Արտերկրում ցավոք ոչ, իհարկե մեր նպատակը նաև դրան գնալն է եւ վստահ եմ, որ կգա այդ ժամանակը, որ նաև հյուրախաղեր կունենանք արտերկրում։ Գիտեք, դա շատ մեծ ծախսերի հետ կապված խնդիր է, որը թատրոնը միայնակ չի կարող իր վրա վերցնել։ Քայլ առ քայլ ենք առաջ գնում, միանգամից այսպես չենք թռչում, քայլի քայլ առաջ, որովհետեւ դեռ անելիքներ շատ կան, նաև միջազգային ասպարեզ դուրս գալու համար այստեղ պետք է կայանանք, մենք այդ կայացման process-ի մեջ ենք։ Ինչպիսին է թատրոնի այսօրվա հանդիսատեսը եւ նրա վերաբերմունքը թատրոնի նկատմամբ։ Լավ հանդիսատես ունենք, ընդհանրապես Ղարաբաղում լավ հանդիսատես կա։ Մենք հիշում ենք, չէ՞, մեր ծնողներից, մեր տատիկ պապիկներից ասում են, այն ժամանակ ուրիշ էր հանդիսատեսը։ Այո, համաձայն եմ, բայց նաև այն ժամանակներն էր ուրիշ։ Հիմա էլ կա, պատկերացրեք տարեց տարի եւ ներկայացումից ներկայացում զուտ վիճակագրությունն եմ ասում, մենք տեսնում ենք հանդիսատեսի քանակի ավելացումը, տեսնում ենք շահագրգռվածությունը, որովհետեւ իրականում մենք թատերասեր հանդիսատես շատ ունենք։ Թատրոնով հետաքրքրվող, թատրոն սիրող հանդիսատես շատ ունենք։ Պատկերացրեք, որ դեռ մենք լիարժ այժմ չենք էլ կարող բավարարել բոլորի պահանջները, որովհետև շատ են, բայց դրան էլ կգանք քայլ առ քայլ, ինչպես ասեցի։ Մենք լավ հանդիսատես ունենք, ես սիրում եմ Արցախի հանդիսատեսին։ Շատ պահանջկոտ եւ նաեւ շատ հավասարակշռված եւ շատ զուսպ ու շատ հասկացող հանդիսատես ունենք։ Թատրոնում ինչպես է կարգավորվում սերնդափոխության հարցը։ Երիտասարդ կադրերը հաջողով են գալիս թատրոն բարդ է, շատ բարդ է սերնդափոխությունը թատրոնում, որովհետև եթե ճունես համապատասխան շուկա, այսինքն բազա չկա, որը արտադրում է կոպիտ ասած, չէ, մասնագետներ, սերնդափոխության հարցը դժվարանում է։ Իհարկե, ըստիս պրոֆեսիոնալիզմը առաջին նախապայմանն է եւ դա չեմ խախտում, բայց ես պրոֆեսիոնալ ասելով այս պահին չեմ հասկանում դիպլոմավոր որովհետև իրականում կան որ դիպլոմով են, բայց ավելի քիչ շնորհքով Ինչպես բոլոր մասնագիտություններում, մեր մասնագիտության մեջ էլ մասնագիտանալը շատ կարևոր է, բայց հիմա Ղարաբաղում ցավոք սրտի չկա այդ բազան, որ ստեղծում է, նոր կադրեր ապահովում է։ Դրա համար ես վերցրել եմ նաև թատրոն երեխեքի, որոնք բոլորովին այլ մասնագիտություն ունեն, սովորում են ուրիշ բուհերում, բայց ես նրանց հետ իհարկե ավելի շատ եմ չարչարվում։ Այս պահին նորմալ է, սերնդափոխության հարցը այս պահին քիչ թե շատ լուծել ենք ցավոք սրտի հաստիկների սղության պատճառով մենք դա անում ենք մեր ավակ դերասանների հաշվին երբեմն, բայց ստիպված ենք, որովհետև թատրոնը դա երիտասարդ օրգանիզմ է եւ միշտ երիտասարդությունը պետք է։ Իսկ որոնք են այն նորամուծությունները, որն իր հետ բերեց երիտասարդ սերունդը նախ եւ առաջ թարմություն բերեց, երիտասարդական շունչ բերեց թատրոն։ Երիտասարդների հետ շատ ավելի դժվար է, որովհետեւ չգիտեն, տեղյակ չեն, տեսած չեն։ Ղարաբաղում մի բան կա, չէ, ով մի քիչ լավ արտասանում է, ասում են, երեխան լավ դերասան է։ Կարող է լավ դերասան դառնալ, բայց դա բոլորովին այդպես չէ, որովհետեւ դերասանի մասնագիտությունը շատ բարդ, շատ դժվարին մասնագիտություն է։ Ինչ մտահոգություններ, նպատակներ ունեք թատրոնի հետ կապված։ Իմ ամենամեծ մտահոգությունը թատրոնի շենքն է եւ այսօր համար մեկ խնդիրը եւ թատրոնի շենքի բացակայությունն է։ Այս պահին իհարկե այդ քայլեր արվում են եւ ես ուրախ եմ, որ քայլեր արվում է շենքի վերականգնման հետ կապված։ Մենք իհարկե դրա առաջ չենք կանգնում, աշխատում ենք, անում ենք հնարավորինս։ Հավատացեք, այս պահին արդեն մենք մեր աշխատանքի ծավալը այնքան մեծացել է, որ մենք էլ չենք տեղավորվում այդ շենքում, երիտասարդության պալատի շենքում, այլևս չենք տեղավորվում, որովհետեւ երբ որ հանդիսատեսի պահանջն է սկսել մեծանալ եւ մեր պահանջները նույնպես մեծացել են, թե ներկայացումների որակի, թե նրա մասշտաբների առումով, մենք արդեն չենք տեղավորվում, ես պետք է շենքը եւ սա ամեն ամենամեծ մտահոգությունն է այս պահին։ Ունեք համապատասխան մասնագետներ, երաշտական ձևավորողներ, հագուստի դիզայներներ, Ունենք համապատասխան հաստիկներ, որտեղ ոչ թե կոնկրետ դիզայներներ, այլ ուղակի հանդերձարանի աշխատող, ով զբաղվում է զգեսներով։ Ցավոք սրտի այդպիսի հաստիկներ չունենք երաժշտական ձևավորողի դիզայները։ Շատ լավ կլիներ, եթե թատրոն ունենար, օրինակ այսօր աշխարհի ժամանակակից թատրոններում այդ հաստիկները գոյություն ունեն, որովհետև այստեղ մենք հավելյալ գումարներ ծախսում ենք դրսից մարդ ենք հրավիրում, որպեսզի զգեսների ձևավորումամբ զբաղվի, երաժշտություն գրի, նկարչական ձևավորում անի, թատրոնին սա ամենաանհրաժեշտ հաստիկներն են, որ մենք չունենք։ Իսկ ինչպեսին կցանկանայիք տեսնել ապագայում Արցախում թատերական կյանքը, ինչպես եք պատկերացնում։ Գիտեք, մենք աշխատում ենք, մենք չենք պատկերացնում եւ սա երևի ամենակարևորն է այս պահին։ Թատրոնի ամբողջ կոլեկտիվի մասին է խոսքը։ Գիշեր-ցերեկ անում ենք հնարավորինս, որ կարողանանք լավ ապագա ունենալ թատրոնում եւ մեր հանդիսատեսի համար ավելի հետաքրքիր, ավելի ներկայանալի լինենք։ Աշխատանքներ արվում են, չգիտեմ, այսպես պլանավորման հարց չկա, ինչպես ասեցի, քայլ առ քայլ առաջ են գնում։ Իհարկե պլաններ կան, գծված, մշակված են եւ մնում է դրա իրականացնենք։ Միայնակ չենք կարող, այսօր մենք ունենք աջակիցներ, որոնց շատ շնորհակալ ենք, օրինակ մեզ աջակցում աջակցում է մշակույթին նախարարությունը, քաղաքապետարանը թույլ տալով անվճար տեղադրումները այդ պաստառների քաղաքում։ Բեյս ընկերությունն է մեզ աջակցում մեր գովազները անվճար տեղադրելով։ Մի խոսքով, մարդկանց շնորհիվ շնորհակալ եմ իրականում նրանց, որ աջակցում են եւ հուսով եմ, որ լավ պետք է լինի։ Վերջին ներկայացումը, որ բեմադրել եք, ո՞րն է եղել։ Օնեգին Ռոմեո Ջուլիետ ներկայացումներ, որը արձագանք գտավ հանդիսատեսի շրջանում։ Խոսենք նաև ձեր նախասիրություններից։ Ազատ ժամանակ ինչով եք սիրում զբաղվել հիմնականում կարդում եմ կարող եմ ասել, որ օրինակ Հոմերոսը ինձ սովորեցրել է ճանաչել աշխարհը, Շեքսպիրը ինձ սովորեցրել է մտածել, Արիստոտելը ինձ սովորեցրել է տրամաբանել, Բրոցկին ինձ սովորեցրել է ապրել, Չարենցին ինձ սովորեցրել է ճախրել, Դաստայևսկին սովորեցրել է զգալ, Թումանյանը սովորեցրել է սիրել, Եվ այդ շարքը շատ-շատ է։ Ամեն մեկից մի բան սովորում ես։ Ինչ կարքախոսով եք առաջնորդում կյանքում։ Նպատակը արդարացնում է միջոցներ։ Շնորհակալություն Ռուզանա, այսքանով էլ եզրափակենք մեր հարցազրույցը։ Շնորհակալություն ձեզ։ Այսօր Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի շենքը վերանորոգման խիստ կարիք ունի։ Չնայած այն հանգամանքին, որ շենքում ներկայացումներ չեն բեմադրվում, թատրոնը շարունակում է գործել ներկայացումներով։ Հանդես գալով Ստեփանակերտի այլ շատ հաճախ դերասանների համար ոչ հարմար բեմերում։ Թատրոնում ստեղծվել է 300-ից ավելի բեմադրություն, որոնք ցուցադրվել են ոչ միայն Արցախում, այլև նրա սահմաններից դուրս։ Թատրոնը մեծապես նպաստել է մատաղ սերնդի գաղափարական ու գեղագիտական հայացքների ձևավորմանը, նրանց դասյարակությանը։ Խաղացանկում մշտական տեղ էին գրավում խորհրդային միության ժողովուրդների եւ արտասահմանյան դրամատուրգիայի լավագույն երգերը։ Այս թատրոնում ներկայացվել են նաև արցախցի դրամատուրգներ Վազգեն Օվյանի, Իսահակ Ալավերդյանի ստեղծագործությունները։ Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնից բացի Արցախում գործում են համեմատաբար ավելի երիտասարդ թատրոններ եւ թատերական խմբեր, որոնք իրենց գործնեության կար ժամանակահատվածում կարողացել են իրենց ասելիքը ներկայացնել եւ սիրելի դառնալ հանդիսատեսին։ Հարգելի ունկնդիրներ, մեր հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին։ Կհանդիպենք հաջորդ չորեքշաբթի։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում էր հաղորդման հեղինակ եւ արող Արմինե Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող օպերատոր Կարինե Հայրապետյան։